anulatzia gauza hona da. Baina apespikoak eta ez du komprenitzen dian zer dien gaur Sozietatea zer dien gaur dien dien pentsa uste dute leno bezala. Apespikoli trompatzen da ez gila ganden den emendian. Das haitu du, orduan gauza hona da, guk ez du nahi borroka elizakin. Dure elkartean badira ainiz elizak atendinenak eh, berziak ez. Baina guk nahi du bizi tranquil ez eh, itza eman ez gure kontra. Eta apespikoa bela nahi giten aldut tranquil, ez gure kontra lehengo apesikoa ez du bate problemak izatu. Horaitik goiti, hainiz badida. Horda nozot gauza, gauza hona da ez eh, eh biliko ez izatea. Laguntza jaten dute menen ez da laguntza. E, laguntza ez da erratia hola, berduzu hola egin. Bera ere, ere abakia ustia, bako txentzat. Hori da laguntza.